Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 8, 1950 Naitatag bilang Military Vicariate ang Military Ordinariate of the Philippines. Una itong pinamahalaan ni Bishop Rufino Santos na nooy Auxiliary Bishop ng Maynila bilang Military Vicar. Ang Military Ordinariate of the Philippines ay isang diocese ng Armed Forces of the Philippines na nangangasiwa sa lahat ng military personnel, sa kanilang pamilya at sa lahat ng civilian employee ng buong sangay ng Armed Forces. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio トドを